Ir trešdiena, 13. oktobris, rādījumā arī Latvijas klausītāja ēterā ar tevi esmu es, priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Kā ierasts eh, pulksten deviņos tiekamies, lai padziļinātu mūsu ticību, lai augtu mūsu attiecībās ar Dievu. Šodien es piedāvāju parunāt par eh, kādu grāmatu, kas ir nesen iznākusi eh, latviešu valodā. Tie, kas eh, sekojāt līdzi, tie, kas sekojāt līdzi Aglonas svētkiem, tad jūs dzirdējāt, ka pēc svētceļnieku mises 14. augustā Arhipīskaps Zbigņevs Stankēvičs pieteica jaunu grāmatu, kas saucās Tvītojot ar Dievu. Grāmatas autors ir Mišels Remerī, katoļu priesteris, kurš ir bijis arī Latvijā pirms diviem gadiem. Viņš pievienojās konferencei, kurā mēs runājām par to, kā komunicēt ar jauniešiem. Un viņš eh, pats eh, pēc izglītības ir eh, arhitekts, arī strādājis kā arhitekts, vēlāk izvēlējies kļūt par priesteri, studējis filozofiju un teoloģiju Romā, un tad arī vēlāk kalpojis kā jauniešu un studentu kapelāns, bijis arī Eiropas bīskapu konferenču padomes ģenerāls sekretāra vietnieks un tagad turpina eh, darboties kā eh, jauniešu eh, līderis, jauniešu kapelāns Luksemburgā un arī tad šīs grāmatas autors tvītojot ar Dievu ir arī uzrakstījis otru grāmatu Online with Saints, online ar svētajiem, tad šodien mēs varam satikties šeit ēterā kopā ar grāmatas autoru Eh, Mišelu Remerī un eh, paprasīt viņam, jā, un parunāt ar viņu tad, kā eh, mēs varam izmantot šo grāmatu, kā mēs varam kalpot jauniešiem, kā mēs viņus varam iesaistīt savās draudzēs, tā kā arī klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi, komentāri, droši zvani, raksti īziņas, raksti ēpastus, labprāt, atbildēsim uh, uz uh, tavām, <clears throat> tavām ziņām, uh, taviem jautājumiem, taviem komentāriem. So, Father Michel, has, good to have you on. Good morning. <laughs> Good. You say a lot, but it's difficult for me to understand the beautiful language of yours. Jā, yeah, tu daudz runā, bet man ir grūti saprast tavu skaisto uh, Eh, valodu. Tā saka eh, mūsu eh, sarunas viesas Mišels. So, Michelle, we have a new book uh, which is called Tweeting with God. Can you tell us a little bit about it? What is it? Well, at the time I was uh, working in the parish in Leiden, and after Mass, young people would come up to me and ask questions. And I was surprised how many questions they had. They were really thinking about what we said in church, what they were seeing around them. Jā, tā, tad es eh, jautāju, kā, kas eh, tā ir par grāmatu tvītojot ar Dievu, un viņš saka, tad, kad es kalpoju kā priesteris eh, Nīderlandē, pēc mises jaunieši nāca pie manis un uzdeva jautājumus, un es redzēju, cik daudz un cik pamatīgi šie jautājumi viņiem ir. I didn't have enough time after mass because I needed to go to another church. So I invited them to join every week for talk. Un uh, man pēc mīsas nevienmēr bija laiks ar viņiem, jo bija jādodas vēl uz kādu citu draugu, tāpēc es viņus aicināju vienreiz nedēļā uz vakaru tādu sarunu. Un mēs sākām runāt par visiem viņu jautājumiem. Oh, <laughs> un tad viņi man iesūtīja sagatavošanai vairāk kā tūkstots jautājumu. Thankfully, some were parallel and could be joined together. Paldies Dievam, daži bija uh, tādi līdzīgi, dažus varēja apvienot. And then we started to talk about those questions, which concerned many different topics. Un tad mēs uh, pievērsāmies šiem jautājumiem, kad uh, jaunieši bija noraizējušies par dažādiem uh, to, tematiem. So they were speaking about the origin of the earth, how is it possible that we have the Big Bang at school and then in church we hear about creation? Jā, piemēram, jautājums par lielo sprādzienu. Kā tas var būt, ka mums skolā stāsta par eh, lielo sprādzienu, bet eh, baznīcā mēs dzirdam par radīšanu? Or about heaven, are there really animals in heaven? Eh, vai, piemēram, par debesīm, vai debesīs ir dzīvnieki? Or questions about the church, how do I become a pope? Vai, piemēram, jautājumi par baznīcu, kā es varu kļūt par pāvestu? And questions about daily life. How, uh, how should I deal with people in need? Un uh, arī jā, jautājumi par uh, sadzīvi, kā es varu palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir kādas vajadzības. Un daudz citi jautājumi. We started to put <clears throat> those questions together. Every week we spoke about another uh, theme. Un tā mēs sākām likt šos jautājumus kopā, ar katru vakaru runājām par citu tematu. And then the book was coming into existence at the specific request of the young people. Un tad eh, šajā, eh, nu var teikt, tas bija tas, eh, kā arī radās grāmata pēc šo jauniešu lūguma. But well then they themselves said as soon as the book was ready, Why did you write a book? Nobody reads a book anymore today. <laughs> Tad, eh, protams, bija jautājums, kāpēc tu uzrakstīji grāmatu, jo neviens jau ne, ne, ne, nelasa grāmatas šodien. So together with them we started to develop some uh, materials for online. Un tā mēs sākām gatavot materiālus uh, internetā. We had uh, an app created, a website, a presence on the social media. Eh, mums ir eh, mājaslapa, mums ir aplikācija, mēs esam klātesoši sociālajos mēdījos. And uh, from a conversation this had become a international project. Un tad caur sarunām tas ir kļuvis par startautisku projektu. Because by the time the app was available, uh, there were different countries interested in translating the book and the content into their language. Un, jā, tad, kad, tad, kad aplikācija bija gatava, redzējām, ka daudzās citās valodās arī viņi vēlās saņemt šo saturu savā valodā. And I think the reason why people want to translate this is not so much the content, but the questions. Es domāju, ka netik daudz iemesls, kāpēc cilvēki grib tulkot šo grāmatu vai šo aplikāciju, ir um, paši, pašas atbildes, cik paši jautājumi. And that's exactly the part that I did not write. It's the young people that came up with those questions. Un tas ir tieši tas, ko es nedarīju. To darīja jaunieši. Viņi uzrakstīja šos jautājumus. And I discovered that the same questions are being asked everywhere around the world. Un es atklāju to, ka šie jautājumi tiek uh, jautāti visapkārt pasaulē. The same <clears throat> fundamental questions are in the minds of all the people. Jā, visi, visi šie jautājumi ir visu cilvēku prātos visapkārt pats. Tātad vien un tie paši jautājumi parādās visur, kur es esmu bijis. So that's the origin of Tweeting with God, and I'm very happy that now the book is also available in Latvia. Jā, un tad es arī esmu priecīgs, ka šī grāmata ir beidzot pieejama arī Latvijā. So, um, the book uh, has lots of questions and uh, also answers to these questions. How you would suggest to use this book or app? Just to read it, or uh, yeah, how we can involve this book in in youth service? So there's many ways in which uh, this can be used. In fact, it was written with young people and for young people. Jā, tad, tad es jautāju to, kā mēs šo grāmatu varam izmantot darbā ar jauniešiem, un viņš saka, ka tā var tikt izmantota daudzos un dažādos veidos. Pirmkārt ir jāatcerās to, ka tā ir izveidota kopā ar jauniešiem. But we discovered that it is being used around the world by people of all generations. Un mēs esam atklājuši to, ka šo grāmatu lieto visas paudzes pasaulē. One day a little bit strong lady very old, came up to see me. Reiz eh, pie manis atnāca kāda veca, bet ļoti stipra eh, kundzīte mani satikt. And she said, young man, with her walking stick bouncing on the floor, young man, you say that this is for young people, but I've been reading what you have done and discussed it with my girlfriends, all of them older than I, and I've got 95 years, and we enjoyed our dialogue. So don't say it's just for young people. Un uh, viņa atnāca eh, pie manis, uh, sita ar savu spieķi pa zemi un sacīja, jaunais cilvēks, es gribu parunāt par tavu grāmatu, jo tu visu laiku saki to, ka šī grāmata ir jauniešiem, bet es uh, esmu lasījusi tavu grāmatu kopā ar savām draudzenēm, kas ir vecākas vēl par mani, tur vairāk kā 90 gadus veca bija šī kundze, un, un mums bija ļoti interesants dialogs par tiem jautājumiem, kurus mēs lasījām. So how can you use it? <clears throat> well, we created it for uh, to inform people. Tad pirmais uh, iemesls, kāpēc mēs šo grāmatu uzrakstījām, ir tas, ka mēs gribējām informēt cilvēkus. Inform them in order to start thinking by themselves. Uh, informēt, lai cilvēki sāktu domāt paši par sevi. And with the book and the app and the various means that are available, there is many, many ways in which you can use this. Un tātad ar grāmatu un aplikāciju un visiem pieejamiem līdzekļiem ir dažādi veidi, kā tu vari to lietot. You can start with any question. You don't have to start at the very beginning of the book. Tev nav jāsāk obligāti ar pašu grāmatas sākumu, tu vari vienkārši sākt ar jautājumu, kas tevi interesē. So you go directly to the question that interests you as a group or as an individual. Un tāpēc tu vari doties eh, pa taisno uz to jautājumu, kas tevi interesē kā individu vai kā grupu. And depending on whether you know something about this, you can start talking and later read the answer. Un eh, jūs varat vispirms sākt eh, sarunu, ja jūs kaut ko jau zinat par šo tematu, un tad pēc tam arī lasīt atbildi. Another possibility is to ask somebody to prepare a very brief talk about a topic by reading the text. Eh, var arī darīt tā, ka jūs eh, eh, uz sarunājat, ka kāds no jums grupā sagatavo īsu prezentāciju balstoties uz pieejamo tekstu. And then talk about whatever you heard together. Un tad jūs varat apspriest to, ko esam dzirdējuši kopā. You might, as a conclusion, read the text. Un tad, kā, kā noslēgumu, jūs varat lasīt pašu tekstu. Again, another way is to read the summary in the, uh, in the app varat arī lasīt kopsavilkuma aplikācijā. Un to varat ņemt kā tādu pamatu dialogam, kopīgam dialogam. So you do notice there's a lot of mentioning of dialogue. Jūs arī ievērojat, ka ir daudz pieminēts dialogs. I think it's very important that whatever we read, whatever we hear, that we let it into ourselves, that it becomes part of ourselves. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to, ko mēs dzirdam, to, ko mēs lasām, ka mēs ļaujam tam kļūt par daļu no mums. And to interiorize what we hear, to, to speak about our doubts, our questions, our convictions. Mēs varam tad uzņemt šo tekstu un runāt un dalīties arī par savām bailēm, šaubām, pārliecībām. It is important to confront our thoughts and ideas with other people. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs savas idejas konfrontējam ar citiem cilvēkiem. That's how we grow in faith and understanding. Un tas ir tas, kā mēs augam savā ticībā un izpratnē. We hear things, but they are still exterior. Once we interiorize them, then it becomes more part of ourselves. Tad viens ir dzirdēt šīs lietas, kuras ir tādas ārējas, bet tad ir svarīgi, ka mēs šīs lietas ielaižam sevi iekšā un padaram par uh, savām and the book and the app and the videos that we have, they want to help you to do so. Un, uh, jā, tad dažādi video, aplikācija, grāmata ir tā, kas uh, mēģina tev palīdzēt šo informāciju uzņemt iekšēji, ne tikai, ka and tā paliek ārpusē. You're not the first one to ask the question, how can I use this? Other people did. <laughs> tu neesi vienīgais, kas man uzdod šo jautājumu, kā mēs to varam lietot, arī citi to jautā. Uh, So, in answer, we wrote a book which is for the moment only available in English How to Grow in Faith. Un līdz ar to mēs esam uzrakstījuši grāmatu, kas pagaidām ir angļu valodā, kā augt ticībā. And this is explaining step by step how to speak about certain themes. Un tā soli pa solim izskaidro, kā runāt par dažādiem tematiem. So a group leader who speaks English could even use this Un tad kādas eh, grupas eh, vadītājs vai katehēts, kurš runā angļu valodā, var izmantot šo materiālu. But I think I can guess your next question. Which is? Who is the person that can use this? jā, <laughs> jā, es pieļauju, ka tu eh, es, esmu uzminējis tavu nākamo jautājumu, kurš ir, kurš var lietot šo grāmatu? So I've already said that although it was developed together with young people, it's being used everywhere by people of all ages. Un, uh, kā jau es minēju, kaut arī šī grāmata ir tapusi sadarbībā ar jauniešiem, tad uh, to lieto uh, visur, visas paudzes. So it can be used in a youth group to talk about a certain theme. To var lietot jauniešu grupās, par runāt par kādiem noteiktiem tematiem. And for the dialogue, I would say the only rule is that you have to realize that other people are present and maybe have sensibilities, so care about your neighbor. Jā, un tad uh, domājot uh, par uh, dialogu, ir jāatcerās to, ka arī citiem cilvēkiem ir savi uzskati, savas jūtas, un tāpēc domā par savu tuvāko. But for a good dialogue, it's important that people can ask every question and have every opinion. Let them voice whatever opinion they have and help them grow towards the understanding of what the faith is saying. Jā, un eh, tas, kas ir ļoti svarīgi, ir ļaut izteikt jebkādus jautājumus un arī eh, ļaut izteikt jebkādu viedokli, un tad, izējot no tā, tu vari palīdzēt cilvēkiem augt, atklājot to, ko mums māca ticība. That is the approach for youth ministry, but you can have a similar approach when you're preparing adults for the sacraments, for example. Tā ir, protams, tāda pieeja, ko es piedāvāju jauniešu kalpošanai, bet tas arī var tikt izmantots ļoti efektīvi pieaugušo katehēzē, gatavojot viņus sakramentiem, piemēram. Or simply a few friends that come to church and realize we do come here, but do we know everything? It's been so long ago since our first catechesis. Vai arī tie ir vienkārši draugi, kas atklāja to, ka, hei, mēs esam tik ilgi gājuši uz baznīcu, un mēs gribētu atsaukt atmiņā, ko mēs esam mācījušies katehēzēs. And you just sit together, whatever your age, and you talk about certain themes and discover that you can grow in your faith simply by talking about it together. Jā, un tad jūs varat sasēsties visi kopā un uh, pārunāt, tad, kas ir tās lietas, par kurām jūs gribat vairāk uzzināt, kur jūs gribat augt savā ticībā. This is using it to teach yourself, but there's also, of course, the more organized teaching. Jā, tā ir tāda, nu, var teikt, pašmācība, bet ir arī, protams, tāda organizēta mācīšanās. Whether you go to school or to parishes where people are receiving catechesis, uh, this book can be very helpful for the teacher. Jā, tad tur, kur jūs ejat uz skolu vai uz baznīcu, uz katehēzi, tad eh, šī grāmata var būt ļoti noderīga skolotājiem, katehētam. And then there are uh, parents that wish to help their children to grow up in the faith or answer difficult questions they receive. Un arī tā grāmata var palīdzēt vecākiem, kuri, uh, kuru bērni uzdod uh, sarežģītus jautājumus, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem augt ticībā we also think about uh, grandparents and parents that want to give something. Let's say to give your faith to a younger person. It's a great present. Mēs uh, arī runājam par vecākiem un vecvecākiem, kuri vēlas dāvāt saviem bērniem savu ticību, un tad šī grāmata var būt kā tāda taustāma dāvana, caur kuru viņi nodod savu ticību. So there's many ways in which you can use it, and many, many different groups Tad, tad ir eh, dažādi veidi, eh, kā indivīdi un grupas var lietot šo grāmatu. Now, it was uh, Pope Benedict who said that we need to evangelize also the digital continent. Un tas bija pāvests Benedikts 16. kurš sacīja, ka mums ir nepieciešams evangelizēt arī digitālo kontinentu. And Pope Francis, with the reform of the Directory for Catechesis, insisted on the link between catechesis and evangelization. Un uh, Pāvests Francisks uh, reformējot uh, katehēzes direktoriju, par kuru mēs uh, runājām ceturtdien ar priesteri, uh, ar tēvu Sergeju un Lolitu, tad šajā dokumentā Pāvests Francisks saka, ka ir nepieciešams uh, sajūgt kopā evangelizāciju un katehēzi. Tweeting with God has been developed in order to respond to to those invitations of the Pope. Un tvītojot ar Dievu, tad ir atbilde uz šīm abām pāvestu iniciatīvām. On the one hand, there's the content of the faith. No vienas puses tas ir uh, ticības saturs. And this is presented in very different ways. Un tas tiek uh, pie, prezentēts dažādos veidos. Always with, on the other hand, the desire to evangelize, to explain and proclaim the faith un vienmēr ar uh, vēlmi evangelizēt, tātad izskaidrot un pasludināt ticību. And therefore we use all the different means that we have at our disposal. Un tāpēc mēs lietojam visus iespējamos pieejamos līdzekļus, kas mums ir pieejami. And hope also to reach out to the people on this digital continent. Un tāpēc mēs arī cenšamies tad aizsniegt uh, cilvēku šajā digitālajā kontinentā. That is why you can take your app and scan every image in the book and read more on your telephone. Un tāpēc tu vari paņemt eh, savu uh, telefonu, uh, no, tad, tad uh, ielādēt tajā aplikāciju, un aplikācija atļauj noskanēt katru uh, bildi uh, šajā grāmatā un lasīt par uh, šo jautājumu vairāk savā telefonā. And you will be able to find, uh, as I said, videos and online material and also the social media. Un uh, jūs tad arī ar to varat atrast dažādus uh, video un uh, sociālo mēdīju linkus. Various ways to respond to that call of the post. Tie ir dažādi veidi, kā mēs atsaucamies uz pāvestu aicinājumu. So evangelization and catechesis, uh, maybe you can you can tell us a little bit about this, why it's so important. Well, catechesis is explaining the faith yeah, that, that in such a way that people can retain the information. Yeah. And we have had in, in throughout the centuries beautiful schemes how to do this. And more and more we have sorry, you yeah. will translate. Jā, es jautāju, tad uh, kāpēc ir svarīga katehēze un evanģelizācija. Viņš saka, ka katehēze tā tad ir ticības skaidrošana. Mums ir vēstures gaitā bijuši ļoti daudz un dažādas skaistas tādas schēmas, kā skaidrot ticību. And more than in the past, probably uh, we realize today that not just the group, but also the individual is very important. Un uh, mēs uh, pēdējā laikā arvien vairāk atklājam to, ka ne tikai grupa, bet arī katrs individs ir ļoti, ļoti svarīgs. So in the new document on catechesis, which was issued last year, Un uh, jaunais dokuments, kurš uh, tika laists uh, klajā pagājušajā gadā. You find that not just the process of how you become a Catholic is important. Tad, tad nav svarīgs tikai process, kā tu kļūsti par katoli. But also the individual path that people take. Bet šis dokuments saka, ka ir arī ļoti svarīgs tas individuālais ceļš, kādu iet eh, katrs no mums. There used to be a very clear scheme which started with the first announcing of the faith, and then the explanation, and then the catechesis, and then the sacraments. Un, eh, kādreiz bija ļoti skaidra tāda schēma, bija eh, pirmā pasludināšana, bija uh, pievēršanās ticībai, tās skaidrošana, tātad katehēze un sakramentu pieņemšana. The new document recognizes that not everybody is the same. Un jaunais dokuments uh, secina, ka uh, visiem tas tā we nav vienādi. Some people may have already received the sacraments and then realize that they do not really know who is Jesus for me. Sorry. So some people may have already received the sacraments. Yeah. And then realize that they don't really know Jesus mm. and they mm. want to grow in their faith. Jā, dokuments secina to, ka ir eh, cilvēki, kuri ir saņēmuši sakramentus, bet kuri atklāja to, ka viņi tā pa īstam nepazīst Jēzu. Which means that the first announcing of Jesus Christ is important at every phase of the catechesis project. Un līdz ar to tad arī šis dokuments secina, ka katrā katehēzes posmā ir ļoti svarīga šī pirmā pasludināšana. Faith, Un ticības pasludināšana ir evangelizācija. In this way, catechesis and evangelization are completely intertwined. Un līdz ar to tad katehēze un evangelizācija ir ļoti savijušās cieši kopā. And catechesis is a marvelous way to evangelize, to help people discover who Jesus Christ can be for them. Un katehēze ir brīnišķīgs veids, kā mēs varam evanģelizēt eh, cilvēkus ar to. And tweeting with God uh, works at the meeting point between evangelization and catechesis. Un uh, eh, tvītojot ar Dievu, tad uh, ir tāds kā satikšanās punkts uh, šai evanģelizācijai un katehēzēm. You may know the Catechism of the Catholic Church, a very thick book. Jūs noteikti zinat katoliskās baznīcas katehismu, ļoti biezu grāmatu. Tā ir brīnišķīga grāmata, jo tajā ir visas mūsu ticības saturs. But if I want to start with my question, I have to look at many different pages. Bet ja es gribu sākt ar savu jautājumu, tad man vispirms jāsāk šķirstīt daudzas lapas puses. And that is logical because the catechism was written in order to present logically the faith in its entirety. Un tas ir loģiski, jo katehisms ir radīts, lai izskaidrotu ticību visā tās veselumā. But if we want to respond to the individual requests as well, un ja mēs gribam atbildēt uz individuāliem jautājumiem, And if we want to start with our proclamation of the faith there where people are, un, mentally ja, or physically, ja mēs gribam uh, sākt ar cilvēkiem runāt tur, kur viņi šobrīd ir garīgi vai fiziski, Tad mums ir jāsāk ar viņu jautājumiem. And that is where tweeting with God starts. We start at the side where people are asking questions. Un tas ir tas, jā, kas ir ar tvītojot ar Dievu, ka mēs sākam ar to, kur ir cilvēku jautājumi. And in every answer, relations towards the catechism are made. Un, protams, es esmu arī norādījis atsauces, kur katru jautājumu mēs varam atrast katehismā. I think at this point, we also see the biggest difference between UCAT and Tweeting with God, which often are being compared. Un šeit es varu tad arī ar šo izskaidrot to galveno atšķirību starp uh, tvītojot ar Dievu un UCAT, ko bieži salīdzina cilvēki. UCAT is a great formulation of very brief answers to questions that were, uh, were created on the basis of the catechism. Jūkats tātad ir brīnišķīga tāda esence, kā ja tiek atbildēts jautājumu formā uz jautājumiem, kurus, tātad, kas izriet no katehisma. So it gives you specific information about all kind of themes in the catechism in a youthful way. Tas dod tādā jauniešiem saprotamā veidā uh, pamat atbildes uh, vai tādus uh, galvenos tos uh, pieturas punktus, kurus mēs atrodam katehismā. And that can be very useful in various situations. Un tas, protams, var būt ļoti noderīgi dažādās situācijās. But the Bet tas vienmēr sāk no šī skatu punkta, ko mēs kā baznīca gribam pateikt. And tweeting with God tries to start there, where people are with their questions and what they want to know. Savukārt, tvītojot ar Dievu, eh, sāk no tā punkta, kur ir cilvēki. Kas ir tas, ko mēs gribam zināt? Of course, we, we start with what people are uh, working with, what's in their minds, but we do give answers that are based on the catechism. Ja, protams, ka mēs uh, sākam, uh, sākam tur, kur ir cilvēki, kur ir cilvēku prāti, viņu jautājumi, bet mēs vienmēr tad arī vedam uz uh, katehismu. So it's not an opposition of content, it is more that gradually we help people to understand what the catechism is saying. Tā nav kaut kāda opozīcija katehismam, tas vienkārši ir uh, tāda pakāpeniska palīdzība cilvēkiem uh, augt izpratnē par to, ko baznīca māca. Always starting there where people are and helping them to see how Jesus Christ is important for their personal lives. Vienmēr sākot tur, kur ir cilvēki un ļaujot viņiem piedzīvot, ka Jēzus viņus sastop tur, kur viņi ir šobrīd šeit un tagad. In that sense, it is working at that meeting point between evangelization and catechism. Jā, un te, tajā izpratnē tad arī mēs cenšamies izpildīt šo misiju, uz kuru mūs aicina pāvesti, ka tie satiekās katehēzi un evaņģelizācija. So, es atgādinu klausītāji, ka eh, kopā ar mums šodien ēterā ir eh, priesteris Mišels Remerī, eh, grāmatas Tvītojot ar Dievu autors arī noteikti tev klausītāji ir kāds jautājums vai komentārs, ko tu vēlēsi uzdot šim priesterim. Viņam ir plaša, bagāta starptautiska pieredze darbā ar jauniešiem, arī tad, evanģelizācijā, katehēzē. Tu vari izmantot šo brīnišķīgo iespēju satikties ar šo priesteri šeit rādījumā arī ēterā, uzdot viņam jautājumu vai dalīties ar savu pieredzi, kā tu esi sastapis Dievu un kā tavā dzīvē notika katehēze un kā tu varbūt turpini augt, uh, Eh, savā eh, izpratnē par ticību, eh, tad tu vari noteikti zvanīt mums uz ētera tālruņa numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Priesteris ir piedzīvojis latviešu viesmīlību pats esot šeit. Es ļoti ceru, ka viņš piedzīvos arī viesmīlību šeit radio Marija ēterā, ne tikai uh, esot eh, konferencē. Tā kā klausītāji lūdzu uzņemiet eh, priesteri mūsu vidū un eh, droši iesaistieties sarunā, tas arī viņam dos sajūtu, ka viņu klausās, viņu dzird un pieņem šeit radiom arī ētrā. Tagad laiks dziesmai un pēc tās tad turpināsim ar sarunu un ļoti, ļoti ceru, ka tie būs jūsu jautājumi un jūsu dalīšanās, ar ko mēs varēsim turpināt. dziļumiem piesaucu, piesaucu tevi, kungs klausi, uzklausi manu balsi, ja tu gribi noziegumus pielīdzināt kas gan lai pastāv. Kungs, kas lai pastāv Izraēlē. piedošana, lai visi tevi bīstās. Es gaidu skungu, paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida, gaida uz kungu vairāk kā naktsargi gaida uz rītā. Izraēlu! ir Ines eh, Šulžanoka, kur eh, tad, eh, tādā atsā, ir atcerējuši šo skaņdarbu atsaucoties uz 130. psalmu, un mūsu, mūsu viesim ir arī tad pateicība no mūsu klausītājas, tad lūdzu dodu vārdu jums, kas mums zvana? Zvana Benita. Benita. <clears throat> Es no sirds pateicos, no nu, tiešām no visas sirds jo eh, ceļš pie Dieva ir eh, visu mūžu garumā man gājis. Un man vienmēr ir bijis jautājums, nu, ka to sakārtot to savu dzīvi patiesību, un Dievs man brīnišķīgi arī vadīs. Bet man ir vienmēr grūtības bijušas tieši ar bērniem un mazbērniem, un tāpēc es meklēju to jautājumu, kā man labāk pie viņiem paskaidrot, kā man uzrunāt viņus. Un šī grāmata, ko viņš tagad ir izdevis, un nu, es vienkārši tā ir rokas grāmata manai turpmākai dzīvei tiešām no visas sirds, jo te jāiet dziļumā, lai izprastu, lai saprastu, kā piekļūt ar to dievu pazemību, mīlestību. Ir eh, jāiet eh, pie katras dvēseles, lai zinātu tos patiesos vārdus un kā viņus uzrunāt ne tikai ar tādu attālumu, ne tikai ar lūgšanu, bet arī ar um, sarunu, ar uh, tādu, kā saka, patiesu dievu klātbūtnes mīlestību pie katra cilvēka. Pateicos viņam no sirds, man palīdzēs turpmākajā dzīvē, kas Paldies. man vēl atlicis. Paldies. Lai Dievs viņu bagātīgi svētī un, un pateicos vēlreiz viņam. Nu, lai Dievs viņu, kā saka, arī turpmāk palīdz visiem jauniešiem atgriezties un iepazīt Dievu. Bez Dieva mēs neesam, mēs nespējam neko tikai kopā ar Dievu un vienotībā ar visiem kristiešiem. Pateicība viņam. Paldies! Paldies. So Michelle, it was uh, thank you from our listener Birut, and she says that he she has had uh, a long uh, journey to faith uh, in the whole walk of life, but uh, she has the most challenging this question of how to pass the faith to her children and grandchildren and how to talk about faith to them and and she's very thankful for the book because it's like a handbook for her how to talk how to go deeper into the topics and how to uh, yeah to give this faith forward and uh, and she realizes that also uh, demands a lot of uh, hum- uh, you have to be humble and uh, you have to love these people and you have to start with the conversation with all this yes absolutely in fact for passing on the faith there is not a handbook Jā, patiesībā tas tā ir, kā jūs sakāt, un īstenībā, lai nodotu ticību tālāk, nav iespējams uzrakstīt tādu rokas grāmatu. You do this in the first place, let's say through the book of life, of your life. Un pirmkārt jau tas notiek caur tavas dzīves grāmatu. If you meet somebody who has great thing to say, but is behaving very badly, you do consider whatever he says not so Uh, pozitīvi. Jā, ja tu, piemēram, kaut ko ļoti skaisti saki, bet ja tu to izdzīvo savā ikdienā slikti, tad uh, tu vari teikt, ko tu vēlies. And then there's the other side, people that have difficulty maybe in explaining what they feel, what they need, but live a marvelous life with care for other people. They make a great impression. Ja varbūt kādreiz tev ir grūti izteikt to, uh, kam tu tici, bet ja tu skaisti dzīvo to savu ticību, tad tas var arī uzrunāt ļoti cilvēkus tev apkārt. I strongly believe that passing on the faith, which is the work of missionaries, and we all are called to be missionaries, it starts with our life. Un es uzskatu, ka mūsu, tad mūsu visu aicinājums ir būt par misionāriem, un es uzskatu, ka mūsu misionārais, uh, misi, misionārais aicinājums tiek izpausts pirmkārt caur mūsu dzīvesveidu. Starts with the way in which we are living our own life. Tad sākās ar to, ar to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Un tur nav nekāda jauna atklājuma. The first Christians, they had this experience that other people would say, look at them, how special they live. Tas jau īstenībā ir tas, kā pirmie kristieši evanģelizēja, jo cilvēki raudzījās uz viņiem, teica, paskatieties uz viņiem, kā viņi dzīvo. Un cilvēki nāktu pie viņiem un jautātu savus jautājumus. Un tas ir tas dabīgais veids, kā mēs evanģelizējam. We, ha we have another call. Uh, jā, nav. No. Uh, Tātad cilvēks nesagaidīja savu kārtu, bet droši varat turpināt zvanīt uz numuru 67969131, lai uh, sazinātos ar mūsu viesi, lai uzdotu viņam kādu jautājumu. Un, ja jums paceļ klausuli un jūs klausulē dzirdat ēteru, tas nozīmē, ka jums tiks dots vārds, vienkārši ļaujam pabeigt eh, sakāmo arī mūsu eh, sarunas viesim. Eh, Rūta mums raksta īziņu. Paldies priesterim Remerī par grāmatu, lai Dievs bagātīgi svētī šo grāmatu. Es to nopirku savām meitām, bet sapratu, ka pati to noteikti lasīšu, jo jau atradu daudzas atbildes uz maniem jautājumiem. Tā ir brīnišķīga grāmata. So Rūta is writing us the text message and she says that Thank you for the book. I have bought this uh, book for my uh, daughters, but I realized that I have uh, found a lot of answers myself to the <laughs> questions I have, so I will read it myself as well. <laughs> well, that's great to hear. It's true that I think those questions they, they are the questions of so many people. So uh, I'm happy that it can help also. Jā, es esmu priecīgs, ka šī grāmata var palīdzēt, jo tā tiešām tāda sniedz atbildes uz jautājumiem, kas mums visiem ir kopīgi jautājumi. Un tā, tā, tā, tā nodara visās, visām paudzēm. Um, Jā, vēl, vēl var paspēt uh, padalīties ar savu ticības pieredzi, ar savu katehēzes pieredzi, evanģelizācijas pieredzi šeit ētrā kopā ar mūsu miesi Mis, Mišelu Remerī, priesteri no uh, Holandes, kurš šobrīd darbojas Luksemburgā, ir, iztulko, ir izrak, uzrakstījis grāmatu Tweeting with God, uh, tātad grāmata, kas ir tapusi sadarbībā ar jauniešiem, meklējot atbildes uz tiem jautājumiem, kuri ir cilvēkiem, un eh, tad arī palīdzot viņiem sastapt ar to dzīvo Dievu un sastapt arī baznīcas mācību. Eh, mēs arī daudz dzirdējām par to, ka priestris Mišels uzsver to, ka cilvēkiem ir jābūt tur, eh, mēs sākam ar cilvēkiem tur, kur viņi ir šobrīd šeit un tagad. Un tas tad arī ir uh, temats, par ko mums vajadzētu parunāt, jo tas ir visas baznīcas šobrīd tāds, um, nu, tāds uh, ska, tāds virziens, kur virzās visa baznīca, un patiesībā tā atgriežas pie savām saknēm. Uh, so, Michelle, you have talked a lot about that we have to start where the people are and uh, in the situation mentally or spiritually or um, physically. And it also corresponds to the whole agenda of the church right now. Uh, recent documents by by Pope Francis, or also the synodality. Um, so maybe you can explain us why is is it some shift of the mentality in the church, or we are just uh, reminding ourselves how we should do evangelization? I think it is a rediscovery of how we communicate. Yeah, es domāju, um, ka tā ir tāda atklāšana no jauna, kā baznīca komunicē. When I go to school, I just have to listen what the teacher tells me and write it down and tell the teacher at the exam whatever the teacher taught me. Jā, piemēram, tad, kad es eju uz skolu, man ir jāklausās, jāpieraksta viss, ko skolotāja ir sacījusi, un pēc tam eksāmenā viņai jāatbild to, ko viņa ir teikusi. If I'm good at memorizing, I'll do good at the exam. Un, ja es eh, labi atceros lietas, tad man labi ies arī eksāmenā. But it doesn't mean that whatever I hear and learn becomes part of myself. Bet tas nenozīmē, ka tas, ko es dzirdu, kļūst par daļu no manis paša. The only way to make it part of myself is when I see how whatever I hear is related to my own life. Vienīgais, tad, kā es varu to padarīt par savu, ir eh, to, ko es dzirdu, pārdomāt, kā es to varu attiecināt uz savu dzīvi. What I do see, there's a shift in the approach of the church in not speaking only to the group, but also having attention for the individual. Un tad, tad uh, mēs, uh, kā baznīca, apzināmies to, ka mēs runājam uz cilvēkiem ne tikai kā uz grupu, bet arī kā uz individu. The community of the church is very important, of course. Protams, baznīcas kopiena ir ārkārtīgi svarīga. But it's a community built up of individuals which are very different. Bet tā ir kopiena, ko veido individi, kas ir ļoti atšķirīgi. And by having attention both for the group and the individual, we have a new attention for how people grow in their faith. Un tad eh, pievēršot uzmanību gan eh, uz eh, grupu, gan uz individu, mēs tad varam arī pievērst vairāk uzmanību to, tam, kā palīdzēt cilvēkiem augt ticībā. So when a group is using tweeting with God, the idea is that there is attention for the questions of each individual. Un tad, kad mēs, piemēram, lietojam, um, tvītojot ar dievu grāmatu, tad mēs uh, pievēršamies uh, šim jautājumam grupā, kas ir katram individam. And by talking about these questions, they will be able to interiorize what is being said, because we speak about something of their interest. Un tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, tad cilvēkiem ir iespēja uh, padarīt eh, šos jautājumus tādus iekšējus, jo mēs runājam par kaut ko tādu, kas interesē viņus, katru no viņiem. In the concept of synodality, with all the preparation for the synod of bishops, we do see a similar approach. Un tad, kad mēs šobrīd esam sinodalitātes procesā un gatavojamies bīskapu sinodē, tad mēs redzam to pašu pieeju. There is an attention for the questions of the individual and of the groups locally. Un mēs redzam to, ka tiek pievērsta uzmanība individiem un grupām lokāli. Instead of starting to speak, the Pope wants to start listening. Un pāvests pirms runāt grib uh, klausīties. And then, on the basis of what he will hear, he also wants to speak. Un tad uz tā pamata, ko viņš ir dzirdējis, viņš vēlāk gribēs izteikties. And I'm happy about it, because we need the input from the Pope also. We un, do need the content of the faith being shared and explained. Un es esmu priecīgs par to, jo mums ir nepieciešams saturs, mums eh, ticības saturs, eh, kas tiek skaidrots, un šis pāvesta arī tad eh, kāds komentārs un ieteikumi. That the idea of evangelization being more a path of accompaniment rather than imposing the faith is an important one. Un šobrīd mums ir ļoti svarīgi raudzīties uz evanģelizāciju kā uz līdzgaitniecību, nevis kā uz kaut ko tādu, ko mēs vienkārši uzliekam. This becomes very clear in the document that the Pope wrote uh, about youth ministry and to the youth in Christus Vivit. Un tas arī ļoti skaidri atklājās uh, tajā dokumentā, ko Pāvis ir uzrakstījis par jauniešu kalpošanu jauniešiem pašiem. Kristus ir dzīvs, Kristus Vivit. Where it is said very clearly that we are accompanying young people during a certain time of their life, but we don't own them. Un tas ļoti skaidri pasaka, jā, mēs pavadām jauniešus kādu noteiktu viņu dzīves posmu, bet viņi mums nepiedara. Our task is to walk together with them and help them at this very moment in their lives. Un mūsu pienākums ir iet kopā ar viņiem un pavadīt viņus. So we see that the Pope has a great attention for the individual Um, un mēs redzam to, ka šobrīd pāvestam ir ļoti liels fokus tātad uz to, kas ir individs un kas ir svarīgs katram individam. But also the group is important. Bet arī, protams, grupa ir ļoti svarīga. Not just the local community. Ne tikai lokālā kāda kopiena. Not just the church community. Ne tikai draudzes eh, kopiena, baznīcas kopiena. Bet visa pasaule ir svarīga, visa cilvēks ir svarīga. That's the largest community that we can imagine here on earth. Un tā ir lielākā kopiena, kādu mēs varam iedomāties šeit virs zemes. And this community consists of all those different individuals. Un visa šī lielā kopiena sastāv no visiem tiem daudziem individiem. Not all of them Catholic. Ne visi no viņiem ir katoļi but all of them created by God. Bet visi viņi ir Dieva radīti. And for each of them God has one single desire that they will one day be with him in heaven. Un katram no viņiem Dievs ir ielicis eh, šīs ilgas eh, būt kopā ar viņu kādā dienā debesīs. And Pope Francis in various documents, especially Fratelli Tutti, is inviting us to see beyond <clears throat> our own community and see that larger family Un pāvests Francisks nemitīgi uh, savos dokumentos, īpaši visi brāļi, uh, mums norāda uz to, ka mums ir nepieciešams paraudzīties pāri savai kopienai un ieraudzīt plašāku šo cilvēces daļu. That's the only way in which we can live together in a world where you have various religions, various convictions. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam dzīvot pasaulē, kur pastāv dažādas pārliecības, dažādas reliģijas. And it also is a very Christian way of living because we leave the conversion of people in the end in the hands of the Holy Spirit and um. just do what we can at our level. tas ir arī ļoti kristīgs uh, skatījums, jo mēs uh, tad atstājam uh, cilvēku atgriešanos svētā gara rokās un paši daram to, ko mēs varam izdarīt savā līmenī. Jā, uh, vēl pēdējais jautājums. Mums ir kāds zvanītājs. Lūdzu. Man vairāk ne jautājums. Paldies par eh, skaidrojumu, jo mieram tu reklamē šito grāmatu. Man ļoti uzrunāja pat eh, nu, nosaukums. Mm -hmm. Un domā, man vajag vai nevajag. Un tad es sapratu, ka man jādabū grāmata noteikti jālasa un jāiesaka citiem jauniešiem maniem. Paldies! Paldies! Paldies. Yeah. So another listener says that uh, she saw the advertisements in uh, in our uh, prayer books, monthly prayer books, and uh, she was uh, considering it to buy it or not, and uh, she's very thankful for the book, and she is definitely suggesting the book to others. Great, marvelous to hear. <laughs> Prieks dzirdēt. So, Father Michel, I think we could discuss a lot more about youth and your book and how does it uh, fit in current uh, church uh, this uh, agenda and, and, how we are going and developing our uh, communication with the world and, and evangelization but uh, unfortunately we are running out of time so thank you for your time that you could be with us here it's been a great pleasure talking to you hearing some of the comments of the listeners And I will pray for you and all those who are listening at this very moment, asking also that you will pray for me. Yeah, <laughs> thank you. Jā, tad es sacīju paldies eh, priesterim Mišelam par to, ka viņam ir bijis laiks eh, kopā ar mums, un viņš saka paldies jums par iespēju būt šeit, un paldies arī par atsauksmēm, ka es tās varēju dzirdēt, un es apsolu, ka es lūdzos par eh, visiem jums, kas šobrīd klausāties, un es lūdzu tad arī lūdzieties par mani. Yeah, so Father Michel, then uh, we promise our prayers about you and you pray for us and uh, see you some other day here on Radio Maria. Thank you. God bless you. Paldies. Paldies arī jums, klausītāji, uh, par uh, iesaistīšanos un par klausīšanos. Tad pavisam, pavisam drīz uh, turpināsim ar tēva Latasta pārdomām un pēc tam arī tad lūkšana un rīta cēliens. Vēl joprojām esam šajā akcijā 40 dienas par dzīvību, un tad jau arī rīta cēliens, kur varēsim iepazīt atkal jaunas brīvprātīgo kalpošanas iespējas, tā kā šajā un nākamajā nedēļā runājam par to, kā tu vari iesaistīties radiom arī kalpošanā ēterā, kādas ir iespējas kalpot gan ēterā, gan ārpus ētera, lai nodrošinātu nepārtrauktu rādījumu arī darbu. Paldies jums visiem, kas bijāt kopā ar mums šajā katehēzē. Tiekamies jau rīt, rītā atkal tiksimies ar Lolitu un tēvu Sergeju, runāsim par jauno dokumentu, kuru pieminēja arī priesteris Mišels par šo katehēzes direktoriju un kāpēc tad katehēze ir tik svarīga un kāda ir loma katehētam par to visu tad rītdienas katehēzē.